cadete de Kirolak. ¡Chalo El equipo cadete de Henry Quirola, desde su creación eh, como equipo alevín, ha ganado todas las competiciones por las cuales ha pasado hasta la fecha de hoy de Juegos Deportivos de Navarra. Ba, entzuten ari garen bezala, Kirolaren eguna ospatu zen atzo berrio zarrien, eta Kirolaren egun honekin hasiera emanen diogun gure gaurko albistegiari, gaur abenduak amabi ditu eta hau berrion albistegia da. Esaten genuen bezala, Kirolaren eguna egintzen atzo, Kirolari gaztetxoek, helduek familia eta lagunek entzun aretoa lepo betezuten, e, Kirolaren egun horren e, edizio berezian lehen aldia zen ekitaldia hau auditorioan egiten zena eta esperientzia ezin hobea izan dela onartu dute antolatzaileek guztira hamar kirola aitorpen banatu ziren herriko bederatzi kirolariren eta kirol talde baten artean hauek izan ziren irabazleak Ismael López Atletikeko jokalaria, Marta eta Elbaunzue Bartzelonako futbol jokalariak, Mireia Olaiz Berriozarko futbol sortzi jokalaria, Marcelo Ferreira boxeolaria, Aitor Sangu eta Leire Bujanda taikuondistak, Andoni Gartzia San Ignazioko saski baloi jokalaria, Saraif Narbaez, patinatzailea, Javier Andueza mendizalea, eta azkenik bekaeko errikirol kirol taldea. Eta atzoko galarekin batera beste ekimen interesgarri batera egintzen berriozarren krisiak emakumeen ganduen eragina aztertu zuen hitzaldi batek kulturen artean emakumeen elkarteak antolatu zuen ekimena bizikidetza eta anistasunaren aldeko kulturarteko bilgunearen baitan. Feli Muñoz udal psikologoa aritu zen islari lanetan kulturgunean guk arekin hitz egiteko aukera izan genuen kaixo berriozar magazinean. Eh, hay menos mujeres empleadas, eh, están en, empleos más precarios, quiero decir, en menos horas, menos, menos dinero. Todavía se sabe que en el Estado español, como en muchos países de Europa, hay eh, a igual trabajo no hay igual sueldo. O sea, eso hay todavía mucha gente que le extraña, pero es una realidad. Pasaba Vamos antes a hablar y ahora más. Sí, sí, y sigue pasando. Entonces hay mujeres que en un momento en el que necesitan urgentemente mm, salir adelante, o bien porque son o sea, son familias monoparentales o por lo que sea, o por sus circunstancias, cogen trabajos en peor y cogen si pueden, porque es que ya lo que estamos viendo es como bien dices tú que si antes era malo, ahora es mucho más difícil. Hortxe beraz, Feli Muñozen eh, hitzak eta kirol kontuetara bueltatuko gara berriozarko mendiastearen irugarren edizioa egiten ari baitira egunotan. Mendiastea antolatu du BKE menditaldeak eta gaur bertan abenduak amabi ikusentzunezko emanaldia eskainiko du Xabier Andueza herriko mendizaleak nire ibilbideak izen burupean kulturgunean izanen da hori Arriatsaleko 7 erdietan eta Abenduaren 14an heldu den ostiralean BKE menditaldeak taldeak 2011an Imailaiara egin zuten espedizioari buruzko ikusentzunezkoa eskainiko du Arriatsaleko 7 erdietan kulturgunean ere Abenduaren 15ean larun batarekin Inigo Barberenak Monterriosaren inguruko 4000 ibilbideari buruz hitz eginen du ikusentzunezko emanaldi baten baitan Arriatsaleko 8 aurrera entzun aretoan eta horren ostean omenaldia eginen zaio pelaio e, eh, zendutako bizilagunari. Bukatzeko, abenduaren amaseirako berriozarko mendizalek mendi ateraldia antolatu dute mila eundalaro gehitamabi metroko irakurri izeneko mendira. Itzordua eguzki plazan egin dute dagoeneko iganderako goizeko bederatzietan. Eta korrikaz hitz eginen dugu, hau da, kirolaz, baina beste motatako korrika batez, Euskararen aldeko korrika zain zuzen ere, 2008an eh, korrika itzuliko da gure herrira, lasterketa martxoaren amalauan aterako da andoa indik, eta hil horren hogeita lauan iritsiko da baionara, baina hori heldu baino lehen, hainbat bilera antolatzen ari dira herri askotan, korrikaren inguruko ekitaldiak prestatzeko, berrio hozarrien esate baterako, Euskaltzaleak ere martxan jarri dira eta batzorde bat e, eratu dute bihar eginen dute bilera abenduak amairu arratsaleko zortzietan izanen da bilkura hori hauzalor euskaltegian eta gonbitea luzatu diete euskararen lagun guziei. Mendialdea bi eskolara joanen gara orain, bertan itxialdia eginen baitute garraio publikoaren alde. Mendialdea guraso elkarteak eh, itxialdia antolatu du, ostegun eta ostiral hauetarako eskolan bertan antolatzaileen esanetan asmoa da eskola garraio zerbitzua aldarrikatzen jarraitzea orain arte egin duten bezala eta hezkuntza departamentuan eragina izatea eskola ordutegiaren barruan ba, eskolako zentroko bazter bat okupatuz.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 Eta oraindik konturatu ez bazarete ere, barriak gainean ditugu eta tokialai elkarte txikian hasiak dira ekitaldi bereziak prestatzen zuloalaiko peina txikikon neskamutilek hainbat jarduera antolatu dituzte datozen egunetarako. ostiralonetan honetan esate baterako elkartea apaintzeko saioa eginen dute arriatsaldeko seietatik aurrera. Txokolatea eta bizkotxoak ere baznatuko dira parte hartzaileen artean eta eguberritako egunetarako berriz olentzero Arrorekin argazkia, kamixi bai saioa berriozaren guruko ibilaldia eta mozorro dantza antolatu dituzte. Berriozarko ondare inmateriala aipagai izanen dugu orain, gure herriko ondare materia gabearen inguruan egindako lana jendaurrean aurkeztuko baita ostiral honetan. 2000 urtean zarko udalak gure herriko ondare materia gabea biltzea eskatu zion Nafarroako Unibertsitate publikoari. Lanaren helburua da gure herriko adineko pertsonei informazioa eskatzea joan den mendean gure herrian nolakoa zen jakiteko eta garai arteko garai hartako bizimodua mm, ezagutzeko arlo guztietan gainera etxea, lana, familia, eskola, harremanak ospakizunak eta abar luze bat. Proiektuan aurre ikusia dago hogeita hamar elkarrizketa bideoz grabatzea, lehenbiziko hamar elkarrizketak eginak daudeia da eta hoiek izanen dira ostiralonetan entzunaretoan aurkeztuko dituztenak arratsaldeko sei terdietatik aurrera. Tira, ba, gure kiosko digitala zabaltzeko ordua iritsi zaigu, beti bezala berria egunkariarekin eginen dugu, eta lenik eta behin Euskal Autonomia Erkidegora begira hasten da berria gaurko edizio honetan lehendakaria utatzeko lehen saioa gaur. Horixe da, lerroburu nagusia eta bestelakoak ere baditu jaurlaritzak konstituzionalari men egin eta ez du ordainduko gabonetako saririk horixe da ba, beste titular nagusietako bat, eh, ekologia kontuei begira berriz, eh, hause interesgarri izan daiteke, garoña, igandean bertan geratzeko agindua eman du nuklen horrek, baina ez isteko. Eta bukatzeko, kirol kontuetan, hause osasunak zaildu Espainiako kopan sailkatzea, 0 eta 2 galdu zuen Valentziaren kontra. Diario de noticias, hain zuzen ere albiste horrekin eh, hasten du edo zabaltzen du gaurko edizioa osasunak ez du lortu kopan errebantxarik Valentziaren kontra huts eta bi bestelako ba, albisten artean hause eh, gabonetako saria foru parlamentuak funtzionarioen extra edo gabonetako saria mantentzea onartu du gehigarri berezi bezala. Eta nola ez zerbera hauziak oraindik esanik ematen du diario de notizia zen zerberak esan du bere erretiroa erabatekoa eta betirako dela. Eta bukatzeko Nafarroako kutsarekin zerikusia beduen beste e, albiste bat oraingo honetan kontuz plataformaren hitzak nabarmentzen ditu eh, diario de notiziasek. Salaketak eta dimisioak frogatzen dute Nafarroako kutxan amarru mafiosoak egiten direla. gara egunkaria hartuko dugu orain eta ba honakoa irakur dezakegu lakuako funtzionarioek ez dute gabonetako saria kobratuko. Hain zuzen ere gabonetako sariari buruz bigarren titularra datorkigu zerberak eh, ez barkatu. E, Nafarroan geigarri pertsonalaren formula erabiliko da. Hain zuzen ere ba sari hori gabonetako extra hori kobratzeko eta orain bai zerberaren eh, inguruko kontuak zerberak politika utzi du poliziak ema, langileen aztarna jarraitzen duen bitartean. Eta gure errepasoarekin amaitzeko diario den abarra hartuko dugu. Gamesak hogeita marrera zabaldu ditu urte bakoitzeko kotizatutako egunak. Oiek izanen dira kaleratuko dituen langilek bako obratuko dituzenak. Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak informazioa eman du ikasturte hasierako gertakizunen inguruan. Eta bukatzeko ekonomia kontuak. Kaixa bankek Nafarroako kutsako laro langile Kataluniara leku aldatu ditu. Eta ba, gaurko lerroburuak irakurri ostean eguraldiari buruz hitz egiteko ordua iritsi zaigu. Egun hotza gaurkoa, eh, hiru gradu zero azpitik hoiesek dauzkagu orain bertan eh, berrio zarrien eta egunean zehar ba, termometroaren merkurioak gora eginen du, baina ez sobera, asko jota 6 graduko temperatura izanen baitugu egunean zehar. Goiz partean zerua oskarbi izanen dugu, baina lainoak odei batzuk agertuko zaizkigu eguerdian, eta arriatxalde parterako zerua estalia izanen dugu. Hau izan da dena, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretiaren sintonian eta ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.